Znači bilo je šta? podne ili ikindija. Koga je Ebu Hureyre tačno imenovao, ali sam ja to, kaže Ibn Sirin, zaboravio o kome se radi. Potom je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallame, kaže je li tako Ibn Sirin, klanjao a, dva rekiata i predao selam. Prišao u džami jednom poprešnom direku i njega se naslonio kao da je bio ljut. Potom je stavio desnu ruku po lijevoj, isprepleo prste, položivši dlan svoje desnice na poleđenu dlana ljevice. Tada su na džamijska vrata izišli ljudi što žure s izlazom i rekli skraćen je namaz. Rekli su skraćen je namaz. Među svjetom je bio, bili su Ebu Bekr i Omar, ali se nisu usudili da mu to kažu. Međutim, narodom biješe jedan čovjek dugih ruku kome su, koga su zvali Zulijedejni. I on upita, jesi li ti Allahu poslaniće nešto zaboravio? ili se ovaj namaz skratio. Nisam zaboravio, niti je skraćen, odgovorio je poslanik sallallahu alaihi wasallam i upitao je li onako kao što kaže čovjek dugih ruku, je li, dhul jedein. Rekli su, jeste, tada prođe naprijed, klanja ono što je izostavio, preda selam, izgovori tekbir i učini seždu, sličnu svojoj seždi ili nešto dužu i diže glavu izgovarajući tekbir. Potom izgovori opet tekbir i učini seždu, slično ranioj ili nešto dužu i dižući glavu izgovori tekbir. Ponekad su Ibnu Sirida pitali, pa je rekao i vjerovatno je predao selam, a u jednoj predaji obavještan sam jedno odgovorio Ibnu Sirin da je Imran Ibn Husayn kazao potom je Ali Isalam predao selam. Ovaj hadis, znači hadis Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu je, a, hadis a, vezan za sehvi seždu i on je temelj kada je u pitanju sehvi sežda. I mi smo govorili o nekim propisima, znači što se tiče ovoga hadisa, pa ćemo nastaviti u ovome predavanju, ne bili smo završili, znači, ono što je vezano za ovaj hadis od propisa. Između ostalog u ovome hadisu je dokaz da namjerno pričanje o namazu kada se tiče koristi namaza ne kvari namaz. To je stav džumura u leme. Znači, ako se tiču koristi namaza i vezane su za namaz, da to ne kvari, da to ne kvari namaz. Neki učenjaci kažu da je ovaj hadis dokinut – da je ovaj hadis dokinut. Čime je dokinut? Zadnji put smo govorili i to pojašnjavali. Hadisom Ibn Mesuda. Je li tako? Inne hadis sala la jasluhu fiha šeir min kelamin nas. Inne mahove tekbiru o tesbihu o kirajetul Kur'an. Ne može se ništa o namazu govoriti, ljudske riječi tu ne vrijede, to je tespi, tekbir, je tako, učenje Kur'ana. I šta smo kazali? Da ovaj hadis ne može biti dokaz o zašto? Znači da čovjek zna da nije izvršen. Dobro, rekli smo, braće, zadnji put živi bil, Allah dao svako dobro. Kazali smo da je hadis Ibn Mes'uda bio kada su se vratili iz Habeše. Kada se vratili šta iz Habeše, iz Hidžre. Pa smo spominjali onda šta? Da li je taj povratak bio iz Habeše gdje u Meku ili u Medinu? Sjećate li se? Nešto kako kroz maglu, jel? Dobro. Neki učenjaci kažu Ovaj govor ashaba koji je bio između poslanika sa osam ashaba bio je i šaretom. Nije bio govor. Znači nije bilo čega. Nije bilo govora izgovor, nego je to bilo kako? Govor znači i šaretom. I to potvrđuje je hadis Hamada ibn Zejda u rivajtu kod Ebu Dawuda za koga imam neovi kaže da je vjerodostojen u kome se kaže da su neki od ashaba kazali da ru, glavom su znači klimnuli i pokazali, jeli tako, potvrdili znači da je namaz, da nije bio znači potpun. No međutim ovo nije ispravno. Jer jasno riječi ukazuju da je ovdje bio šta govor. Poslanik sa osam pita ga Zulka, uh, Zulje Dejni, Ja Rasulallah, kasuriti sala em nesit, jesi li, a on kaže, ovaj, olem tuksar, olem ensa, niti je skraćenica. Kako je to, kako je to riječ? Kakav je to razgovor bio? Kako je, kako je mogao takav razgovor biti da ga ravija prenese šta je neko rukama pokazivao? Nije bio. Neko je bio govor riječima, izgovor je bio. Znači, izgovor je bio, poslanik je sa osanem pitan, odgovorio je, pa je preupitao druge. Znači, što se zaključuje iz ovaj hadis. To što su neki ashabi pokazali glavom, to ne znači da su šta? Svi. Neki su riječima govorili kao što je bio šta? Zul jedejni. Neki su glavom pokazali, A neki kada su pitali Allah posle jer nisu ashab odgovarali Allahom poslaniku glavom klemajući nego je li tako kao što kaže Zulam je kaže kanu nam ja Rasulallah jeste Allah poslanice tako je Jer to nije od edeba kada te neko pita da mu ti klimaš glavom. Je li tako? Može se klimnuti glavom uz riječi, ali samo klimanje glavom po sebi, znači, nije znači bio način obraćanja ili komunikacija shaba sa poslanikom, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I narošto što je bilo, ovdje je tražio poslanik sa sam odgovor. Tražio odgovor pa su oni jeli tako, pa su oni tako odgovara. Kaže Zuljeden, bel kad ne sit. Ne, Allah poslaniče, već si zaboravio. Kaže, nije nijedno drugo. Ne, kaže, Allah poslaniče, zaboravio si. Kako to Ibn Mesud mogao reći rukama? Ne, Allah poslaniče, zaboravio si. Znači, to je tumačenje slabo. Nije, znači, jako. Poslanik je sa osvrame govorio zato što je bio ubijeđen šta da je namaz upotpunjeno, da je namaz završen. A ashabi su govorili, bili su ubijeđeni da je namaz šta? Skraćen, da je dokinut prethodni propis. Da je dokinut prethodni propis. Pa tako da riječi ni jednih ni drugih nisu šta? Od riječi koje će kvariti čovjeku šta? Njegov na. Našto što je došlo kod muslima u sahihu, da je rekao, Zuledin kaže, Ja Rasulallah, e kasureti sana emnesit, je li namaz skraćen ili je ovaj ili se zaboravio pa rekao poslanik za sveme kulu zalike lem yekun kaže ništa se od toga nije desilo pazite poslanik je sa sveme kaže jesi li ili skraće namaz ili se zaboravio kaže ništa se od toga nije desilo skraće nije svakako je tako nije došla objava derogacija a ni ja nisam zaboravio nakon toga ashabi kažu šta jeste Allahov poslanik jesi Znači, pričali su Pazite dobro. Pričali su nakon što su znali da propis nije šta? Dokinut. Jel u redu? Da propis nije dokinut. Prvi put kada smo sada s habima rekli, poslanik je sad sam pričao zato što je bio ubjeđen šta? Da je namaz potpun. Potpun. A sabi su pričali smatrajući da je došlo do promjene propisa, da je nešto derogirano. Pa kažu zbog toga im nije pokvarilo šta? Namaz. No, uđutim, ovdje imamo jednu drugu sliku. Poslanik pitaju ga, kaže, ovaj, jesi li skratio Jer skraći namaz da zaboravio, kaže, ništa se od toga nije desilo. Znači, nema govora o čemu? O skraćivanju propisa, o mijenjanju propisa, o derogaciji. Niti sam zaboravio. Kažu, ne, Allahu poslanik će zaboravio. Pa su pričali nakon što su saznali da nije došlo do čega. E, jel da? Može li onda biti dokaz ono što skazam? Ne može. Znači, pričali su nakon što su znali da nema derogacije. Opet su pričali. Ne, Allahu poslanik će zaboravio. Ali je ta priča bila za korist čega? namaza, pa s te strane im to šta nije E, nije im ste stali, znači, pokvarilo, nije im pokvarilo namaz. Ovo, kullu zalike lem jekun, ništa se od toga nije do, dogodilo, obuhvata dvije stvari. Kako kaže Ibn Dakik il Aid, obuhvata dvije stvari. Prvo obuhvata da nije došlo do šerijatske derogacije propisa, izmjene, je u redu? Kao što je došlo da je namaz propisan u osnovi koliko? Dva po dva, je li tako? Pa je tako zaustavljeno gdje? na putu, a u zide fil hadar, dodano je kada smo u mjestu boravka. Pa u mjestu boravka klanjamo. Zato neki kažu prva dva rekiata su farz, a druga dva vađib. Jeste čuli to? Neki kažu to su farz, a druga su dva vađib. Jer u osnovi namaz je propisan dva po dva. Pa ispravno znači da je namaz propisan dva po dva i tako je ostalo za put, a kada je u pitanju mjesto boravka, onda su jeli, dva i četiri svakako da akšan ima tri. I drugu stvar obuhvata, to je da poslanik sa osaleme nije zaboravio. Pa se jedna stvar tiče a propisa šerijetskog, a druga se tiče poslanika sa osaleme, u ovome smislu ili konkretno zaborav. Ome hadisu je dokaz isto tako da pokreti mnogi u namazu koji nisu od namaza, ako se dese i zaborava da ne kvare namaz. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselamio, to je od namaza u redu. Ustao je, otišao tamo do onoga drveta koje je bilo popriječeno, naslonio se na njega, prepleo svoje prste, sjeo kao da je ljut. Ashabi ga pitao, Allah posljednje, šta je? Ništa. Je li tako šta kaže? Jeste. Pa je ustao, pa se ponovo vratio na mjesto gdje je obavio, ha, gdje je klanjao, pa posapao ljude. Znači, bilo je čega? Bilo je pokreta puno. A jesi ti pokreti vezani za namaz? Odlazak do, do, do, tamo do palminog drveta da se nas... Nije to ništa vezano, zašto? Za? za namaz. Pa je to dokaz da pokreta puno u namazu, iako bili, znači, ovaj e, brojni, ako su i zaborava čovjeku, ne, znači, a da ne govorimo ako čovjek ima nekakvu potrebu. Čovjek ima, na primjer, ranu na tijelu i odjeća mu pada na tijelo i stalno diže odjeću. I rosti ako mu padne, teško mu je, boli ga. Ili ima čovjek grčenje mišića, grče mu se mišić u nozi pa se pomjera stalno i, i bilo šta drugo. Ništa to znači ne kvari šta namaz. Znači, znači kada su ti ovaj pokret jeli sa, sa razlogom. Isto tako mali broj ovih pokreta ili veliki broj ako su razdvojeni ne kvare namaz. Naravno da je čovjeku najbolje da bude miran u namazu. A međutim, jedno je da bude mu namaz validan u smislu da je jeli, ispravan s te strane, a drugo je da mu to pokvari jeli, namaz. Tako da mišljenje da pokreta dva, tri pokreta na jednom mjestu e, ovaj, u jednom ruknu da kvare Nema zato nikakvog argumenta ni u kitabu, ni u sunnetu. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno nastaviti namaz nakon onoga što je čovjek zaboravio. I to je stav džumura u leme. Jer je poslanik sa osam klanjao koliko još. Je li ponovio namaz ili je nastavio još dva? Dva još dva, dva rekiata nastavio. Znači još dva rekiata je nastavio. Dokaže imam sehnun od malikijskih učenjaka, to je ako čovjek preda na dva rekiata. Zato što zato ima tekst. Znači ima šarijatski tekst, ima dokaz ako se preda na dva rekiata, a ako je a, mimo toga, onda je drugačiji propis. Znači, za dva rekiata imamo šta? Argument. A za mimo toga nema. Onda ne bi se moglo, znači, ne bi se moglo nastaviti na ono gdje je čovjek stao. Ili gdje je nehotice greškom, šta? Prekinu namaz, gdje je preselamio. Kada je u pitanju ovo nastavljanje, kolika pauza smije biti? Čovjek je preselamio i ne zna kolika pauza smije biti. Ovdje ulema kaže neka u hadisu, ovolika pauza kolika je u hadisu. Da ode, imam tu negdje u blizini, da sjedne i da nakon toga neko šta ustane i da ga pita i on odgovori, pa preupita, pa se vra, koliko bi to uzelo? Znači vremena kažu to je to. To je prilike to. Dok drugi kažu ne, to se vraća na urf, to se vraća na običajno pravo. Ne smije znači biti dug prekid. E šta, šta je dug prekid? Jedni kažu to je koliko traje jedan rekat. Dobro, čiji rekat? Drugi kažu to je koliko traje jedan namaz. Čiji namaz? Znači koliko dugo bi to bilo? Znači oko toga se razilaze islamski učenjaci. Neki kažu može sve dok čovjek ne izgubi abdest. Dok je u tom vremenu i dok ne izgubi abdest, ne smeta. To se prenosi od Rebije, od Malika, iako nije poznato, znači od Malika kao rivajet koji se prihvata. U ome hadisu isto tako dokaz o suđudu sehv. O seždi znači zaborav. Suđudu sehv. I u njemu je dokaz da sežda zaborava ima dvije sežde. Da ima dvije sežde. I da bude na kraju namaz. Da te sežde budu na kraju namaza. Zbog čega? Šta je mudrost da budu? Što nije odmah kada se čovjek sjeti? Sada sjetim se da sam pogrešio. Što odmah da napravim te dvije sežde? Ni popravim to. Što mora biti na kraju namaza? Kaže Lema zato što Može se desiti da čovjek napravi još koju grešku, pa da mu to bude šta? Odma iskupina i za neku drugu ili grešku koju napravi. E dobro, sada, da li jedna sehvi sežda vrijedi za više grešaka? Tu se onama opet razilazi. Neki kažu, ako je isti razlog, biva jedna sehvi sežda dovoljna. Ako je isti razlog, ili ako je iste vrste greška. Ako je iste vrste greška. Pa su napravili razliku između riječi i dijela. No, pa međutim, ovdje kod poslanika sa osvijem bile su šta i riječi i dijela. Bilo je u dijelu, a to je selam na mjestu gdje nema. I nakon toga je ustao i otišao do drveta i sjeo i pričao. Pa imamo šta i riječi i dijela. Imamo i riječi i dijela. Tako da e, ne može, znači ovaj hadis ne ide u prilog onima koji su napravili znači, razliku. Ako je iste, od iste vrste da je dovoljno da je dovoljna jedna, u protivnom da mora za svaku grešku imati, da mora za svaku grešku imati a, novu seđdu. Imamo hadis, li kulli sehojn seđdetan, svaka, svaki zaborav trebaju, trebaju u svakom zaboravu dvije seđde. Hadis poslanika, sala sada, no međutim, mnogi hadijski stručnjaci su prigovorili o me hadisu, kao Ibn Hajar i kao Bejheqi i Zehebi i brojni drugi su, znači, prigovarali Raki, Ibn Abdel Hadi ili Ibn Džouzi i drugi su pregovarali znači, ome hadisu, neki su ga prihvatili. Kažu Ibn Abi Hazim i Abdulaziz Ibn Abi Saleme, ako je mjesto jednoj sehvi seždi prije salama, a drugoj poslije, onda se, onda se ne, e, znači ne dolazi do, do spajanja u jednu. Jel u redu? Napravio čovjek dvije greške. U jedno je nešto ostavio, u drugoj šta? Zaboravio. U jedno je nešto ostavio, u drugoj je zaboravio, u drugoj je dodao onda kaže ne, ne vrijedi šta da pravi jednu sefi seždu, nego treba napraviti dvije, pa su tu napravi razliku. To mi smo govorili kad spominjali mišljenje mama Malika u prošlom predavanju. Imam šafija kaže da se čini sehvi sežda prije selama. Čini prije sehvi selama. A kažu za ovu sehvi seždu, znači koja je spomenuta, a, a, da sehvi sežda i hadise koji govore o posle selama da su dokinuti. Da su dokinuti. Kažu dokaz za dokidanje je rivajet od Zuhrija. Rivajet od Zuhrija. Da je rekao zadnja stvar koju učinio poslanik sa osanem bio je selam, bio je, bila je se sežda prije selama. Zuhri kaže šta? Zadnju stvar koju učinio poslanik sa osanem bio je, bio je, bila je se sežda šta? Prije selama. Što znači da je se sežda poslije selama šta? Dokinuta, tako? Da je dokinuta. Naravno što ovaj rivajet se prenosi od nekih ashaba koji su došli kasnije i to je prenio Zuhri kao tabin. No, međutim, ova predaja šta? Prekinutog lanca, jer je Zuhri nije doživio koga? Poslanika sa svem različito što se on tretira da je iz pozne skupine, iz pozne skupine tabina. Pored toga, kada bismo uzeli ovo kao validno, može li ova predaja biti dokaz da je sehvi sežda postaje selama dokinuta? Zašto? Uradio mora znači da, da nije... Zato što je murca hadis. Ne mora znači da, da, da, da, da postoje. Znači, to je za nje uradio svom životu. Dobro. A ne mora znači da je to dokinuto. Bravo. Znači, to je poslo... on nam prenosi šta je to zadnje bilo. Poslanik za... kada je uradio zadnju sehvi seždu, uradio je šta? Prije selama, zato što je nešto ostavio. U redu. Ne mora znači nikom slučaju da je to dokinuo šta sehvi seždu postaje selama. Nije argument. Znači, dokaz za, za, za dokidanje mora biti argument jači od ovoga. Ne može, znači, ovo ne može poslužiti pod razno, kao čak kad bi bilo, znači, kad ne bi bilo mursel, kad bi ga prijatelj kao vjerodostojna, opet ne može, znači, poslužiti, zato što postoji mogućnost dokidanja, a sama mogućnost ne može šta? Ne može poslužiti, jeli, kao, kao dokaz. Znači, ihtimalu nesh, mogućnost dokidanja ne može biti argument. Moramo biti, znači, ubijeđeni 100% da je šta? Došlo do čega? Jer mi ne gradimo našu vjeru na osnovu mogućnosti. Ha? Postoji mogućnost da je tako i tako, pa ćemo mi raditi. To je to mogućnost što postoji. Mogućnost postoji, no međutim, to nije znači potvrđeno. Imam Ahmed je spojio ove hadise mimo onoga što uradio Imam Malik. Kako je spojio Imam Malik? Imam Malik kaže šta? Ono što se doda, poslije. A što se zaboravi, prije. Imam Ahmed kaže da se svaki hadis koristi za ono kako je došao. Ako je došao kad iz određenu stvar, da to se koristi. Redu. Znači, kako je i gdje je uradio poslanik sa osadom seždu, tu se koristi taj hadis. Osim tamo gdje nema ništa, tada je prije selam. Jel u redu? Ima to svoje mjesto. Znači, da se koristi svaki hadis gdje je došao, a tamo gdje nema, da je prije selama, to je stav imama Ahmeda. Sehv ili zaboravi mama se veže za muktediju, isto tako. Pa muktedija mora sa njim učiniti šta? Sehvi seždu. Iako muktedija nije pogriješio, imam zaboravi, izostavi nešto zbog čega da, treba da učini sehvi seždu, muktedija iako nije pogriješio, dužan je da učini iza njega se Za razliku, ako bi se greška desila od muktedije, tada nije dužan da učini ni jedan, ni drugi. U njemu je dokaz da tekbir za seždu zaborava je kao za seždu namazu. I ovome hadisu je dokaz da nakon sehvi seđde nemate šehuda. Nemate šehuda. I je li ovaj hadis dokaz za to? Je li spomenuto da imate šehuda? Je li učeno i nije te šehud učio? Nije rečeno. On je znači šta? Učinio je dvije seđde, i digao glavu. Selam smo kazali da se spominje i rečeno je da je preselamio. Ha. A o tešehud nije spomenut. Nije spomenut. Ni potvrdno, ni, ni u, u smislu jeli, ovaj negacije. Može li onda hadis biti dokaz? Zašto? Zašto je rečeno da, da nije ništa nije bilo, ali, ali je to opisano kako uraditi. Jeste, ali nije spomenuto. Osnova da se nauči teševu. Molim? Osnova da se teševu nauči pa se čini se i To se zna iz pirušnjih Ovdje je stvar što ulema koja kaže da je ovaj hadis, mi moramo biti pravedni, braću. Ako nešto zastupamo, ne smijemo, znači, uvrtati ovaj vrat argumentu ovako, da ga usučemo, da, on, da, to, da pipa ide na naš vod. Nas, ha. Nego moramo gledati argument kakav jeste. U hadisu nije spomenuto. Ha, nije, nema spomenate šehudu. Jel u redu? Oni koji kažu, do, ovo je dokaz da nemate šeho, da oni kažu da je to poslanik činio šta, bilo bi prenešeno, bilo bi spomenuto. Znači dok nije spomenuto, nije činio. Jer je sve spomenuto kako je radio korak po korak. Znači to dok nije radio, šta nije? Spomenuto. To je jače mišljenje ako bo. No, međutim, hadis nije jasan šta? Da kažemo, decizan je 100% argumenta nakon čega se više ne može raditi. Nije tako. Može se zaključiti za hadisa, može se uzeti i na osnovu drugih predaja, no međutim da se kaže 100% jeli da se garantuje iz ovoga, iz ovoga hadisa da se uzme argument, ne. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno, pazite, u ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno klanjaču da se vrati a, mišljenju nekoga drugog. Svejedno bio to njegov muktedija ili ne muktedija. Sjedi pored tebe babo tvoj i ti klanjaš i on gleda kako ti klanjaš. I ti klanjaš i ti se na trećem zbunio, na četvrtom, ha, i predaš na trećem selam. Ne znaš šta je. I pitaš babe koji je babo bio i on kaže treći bio. Jesi li ti dužan i smiješ li raditi po mišljenju babe ili si dužan da radiš po svome ubjeđenju? Tu je znači razilaženje među islamskim učenjacima. Džumhur uleme kažu da ne možeš. Većina uleme kaže ne moraš raditi ne po ubjeđenju drugog, nego šta radiš po svome. Ako misliš ne znaš je treći ili četvrti, uzet da je šta? Treći radiš po tome. Znači, nećeš ovaj, uzeti drugom. Kažu dobro, a pitaju i kako ćete sad odgovoriti na ovaj hadis? Jer ovdje je poslanik, sam pitao njih koliko sam klanjao, šta je bilo, pa skazali, hadis kaže, suprotno tome. Kaže, Džumur Uleme nije. Nego je poslanik, sam pitao da se šta? Prisjeti, jer ti kada te predstavljamiš na dva, neko kaže, ti sklanjao dva. Ti kaže, a jeste stvarno dva. Ti se šta, kaže poslanik, pitao, nije pitao da bi radio po njom mišljenju, nego da bi se šta? Da bi se prisjetio, da bi se znači samo prisjetio. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno u džami čovjeku da prepliče prst. Je tako? Da prepliče prst. To je stavi mama Buhari. Mama Buhari je naslovio poglavlje u tom kontekstu. Ovaj, a neki su to smatrali da je to mekru, jer čovjek se, kažu, nalazi tad uvijek u namazu. Neki kažu da je ovaj Haberul Wahid ili znate šta je Haberul Wahid? Hadis koji se prenosi od jednog ravije, znači nije mutevatir eh, jeli, predaja, da nije dokaz zato što nije radio poslanik sa osvijem po riječima zoli Lejna dok nije upitao drugi. I ovo se često braću dešava. Ovo je bidat vremena. Kaže se Haberul Wahid, ti pojedinačne predaje ne uzme se u okid. Jeste čuli za to? Jeste čuli za to, da to batil mišljenje? Znači, svi hadisi u Buhari koji nisu mutevatir, a njih je možete izbrojati na prste jedne ruke ili dvije, ne vrijede da budu akidi. Ja, jedan je imam Buharija. Jedan je imam Buharija koji je napravio poglavlje imana i poglavlje teohida u svojoj, u svojoj zbirci, a ti hadis ništa ne vjeri. To se džaba patio, imam Buharija putovao preko brda i planina i izlagao se. Kad, kad, kad to ne ide u akidu, živ bio. Naravno, imam Buharija nije znao da to ne ide u akidu. Ali Allah poslao sada Jel tako? Specijalce da kažu ljudima šta je vjera. Kažu, to se ne prihvata u akidi, jel tako? Ne možete začuditi hadise iz Buharije i po njima biti muslimani. Kažu, uzima se samo šta, predaje koje su mutavater. To je znači, to mišljenje se može oboriti sa stotine argumenata. Stotine argumenata to se mišljenje može oboriti. No, međutim, mi ćemo i postaviti samo jedno pitanje. Kažemo, vi koji kažete da se Haberul Vahid ne prihvata u akidi, Dajte mi jednu knjigu u istoriji Islama u kojoj je napisana akida, pa mu tevatir predajamo. Jel red? Samo jednu knjigu, spomenite jednog učenjaka koji je sakupio akidu, mu tevatir. Znači, da, da živi životom nuha i da prevrće po, po, po indeksima stari uleme, nikad to naći neće. E onda, znači, neminovno je da kažemo, naša ulema ništa o akidu napisala nije. Jel red? Naša ulema o temelju vjere, Nikad ništa napisala nije. I to je dovoljno, znači šta? Da se to mišljenje obori i ona je paukova mreža jača od nje. To je mišljenje batil bez imalo sumnje. A dobro, kako ćemo odgovoriti ovdje na ovo Zuljedejnova? Ha? Poslanik sva pita drugi, ha, šta kažete? Pa kad drugi kažu jeste, kad je onda mutevatir, veliki broj se složuje, kaže u redu sada. Kakav će odgovor dati na njim? Oni uzmu ovaj hadis i dokazuju sa njim. I tebi dokaže hadisom. I ti ako nemaš adekvatnog odgovora na hadis... Muazim u džebe da posla u U redu. To nije odgovor na hadis. Ja sam tebi dokazao hadisom da je poslanik pitao. Nije postupio po mišljenju jednog u fikhu. Pa kako će postupiti u akid? Ja hoću tebi odgovor na ovaj hadis. Pa zato zašto htio se e, postoje mogućnost da i on pogrešio. On je pitao samo za potvrde. Jer kada je pitao poslanik sa vas, Dobro. on postoji moguće, poslanik sa vas postoji moguće da... Da, on da je on pogriješio. Postoji, no međutim ovdje, braćo, ima jedna vitalna stvar, a to je što je Zulije Dejn sam se digao između stotina drugih ashaba i kaže određenu stvar. Ha, tu, ja sam jedno uradio, ti sam to negiraš, a drugi sjede i šute. Ha, da se on da se nije diglo se 20 i kazao Allahu poslanice pogriješio se zaista ne bi dali ispitivao tako no međutim ti sam ustao i kažeš nešto čudno a ja ubeđen to nije tako i onda pitam druge šta znači nije više došlo da, da, da mora biti mutevatir nego ti se izdvojio iz jednog džemata i nešto tvrdiš e sada moramo onda imati šta nekoga ko će presuta ne radi se o mutevatiru uopće jer poslanik sa da je znao da, da je bio ubeđen da on istinu govori znači na istinu. Da bi ubiđen da, da je to ispravno što on tvrdi, ne bi šta, nikoga više pio. Nego zato je pio tako kao što kaže Zdoroje, kaže jeste Allah poslaniče, pa ustao i nastavio, jeli? Nastavio sa namazom. Tako da je bio jedan razlog zbog koga šta nije postupio po mišljenju Zulidejna, a to je što je Zulidejn sam između cijelog džemata bio hrabar da ustane šta je da kaže Allahu poslaniče šta je sa namazom. Jel u redu? A drugi, šute. Drugi znači šute. Kaže Kadija Jalb, u ome hadisu je dokaz Maliku protiv Ebu Hanife i Šafije, da hakim, sudija koji zaboravi ha, svoju presudu, da ako mu dvojica potvrde da će raditi po njoj. Šta znači? Sudija sudi i presudi između dvojice. I zaboravi šta je presudio. Zaboravi šta je presudio. Šta će? Hoće li uzeti mišljenje nečije pa da radi po njemu, koje je čuo šta je on presudio, ili je dužan da ponovo i štihad i ponovo sudi. Imam, imam, ovaj Malik kaže da će koristiti, znači koristiti ovaj hadis. Dok imam Ebu Hanife i Šafija kažu ne, on iz početka ide. Neće uzmeti šta? On može uđima, uzimati nečije svjedočenje protiv nekoga, ali ne može šta protiv sebe. Nečije svjedočenje može uzimati za tamo neko, ali ne može predsjedniti nego dužanje šta da ponovo i čtihadi donese hukm, znači po tome, po tome propisu. Zašto Ebu Bekri i Omer nisu progovorili ništa? Zašto su šutali? Njihova šutnja je bila iz velikog poštovanja prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači, iz tog velikog poštovanja a izražavanja je li poslaniku sallallahu alejhi ve selleme pokornosti nisu znači ništa pričali, nego su šutjeli. Ali znali su znači da će stvar stvar izaći na vidjelo, el' tako? Da će se izaći na vidjelo šta je i kako je. No međutim nisu ništa progovarali, nego su šutali. U ome hadisu je dokaz ovo što je Zulidin pitao da je bio znači brižan da nauči. Volio je ilm i volio je li da pouči se propisu. Je li dokinut ili se zaboravio? Ako je dokinut da znamo. Pa je znači brinuo o znanju. U ome hadisu je dokaz jednom velikom šariatskom pravilu. A to je da sumnja ne može pobiti ubjeđenje. Da sumnja ne može pobiti ubjeđenje. Gdje je to dokaz u hadisu? Molim? Kakav ali? Ja pitam u hadisu gdje je dokaz. Ubeđen se da je sa klanja koliko, a sumnjao je da je, da je skratio. On je bio ubjeđen. Dokaz je da su, da su rekli pa više njih, pa to se ubjeđen. Pa Kako je to dokaz da, da sumnja ne pobija ubeđenje? Zato što kad je prvo... Dokaz je, braćo, to što je Zulijedejn bio ubjeđen da je namaz koliko rekata. Četiri. I došla je sad sumnja dva. I ta sumnja neće pobiti. Kaže Allah poslije, je li dokinut? A ta puka sumnja neće šta? Pobiti njegovo ubjeđenje da namaz ima koliko rekiata? Četiri rekiata. Pa je tu znači dokaz da sumnja ne pobija, ne pobija je li ubjeđenje. Sumnja ne pobija ubjeđenje. Pa je nakon toga pitao je li poslanika sallallahu alaihi wa sallame da bi otklonio tu svoju nedomicu ili sumnju. U me hadisu isto dokaz kada čovjek koji se izdvoji iz jednog džemata i kaže stvar koja je čudna, Znači, neće se to od njega prihvat dok i drugi ne potvrde. Znaš što znači ako je stvar čudna? Jedan čovjek sam iz džemata iziđe sa nekakvom viješću, niko to drugi ne priča, svi šu, svi borave tu, niko tome ne priča, samo on izrašao priča, ta vijest treba šta? Treba dobre filtere. Tako. I obično biva u njoj svega i svačega. Je tako? Obično biva u njoj svega i svačega. I ovo se uzma isto za dokaz za vidjenje mlađaka. Ljeto, nije bi to zima, ali je vedro, sve se vidi, Niko mlađaka vidio nije. I samo se jedan pojavi, trči negdje sa planine, kaže ja sam vidio. Niko, svi bili mi tu gledali, znači posmatrali, svako gleda su tada Ramazan, ljudi se radiju, čekaju Ramazana. I niko to ljudi nije vidio nego ti. E, to uzima isto za dokaz šta da? Sumnja ne pobija šta? Ubiđenje. Jer je ubiđenje šta da nije nastupio? Ubiđenje je da i dalje šta? Koji mjesec? Da je dalje šta? Ševal? Ševal? Šaban. Da li Šaban? I neće to ubjeđenje da je dalje Šaban pobiti sumnja da je nastupio šta? Zato nama zabranje da postimo jomu šek, dan čega? Sumnje, to vam je šta? Ili prvi dan Ramazana ili 30. dan čega? Šabana. Znači to je da je omu šek, dan sumnje. To je poslanik sa sve zabranio da se posti i griješen je ko to posti ovaj, jeli, radi svakog slučaja. Ako nisi vidio, onda se broji, znači, 30. dan šaban. I, I zato je Sehnun, imam Sehnun je govorio da sto kaže hum e, šuhudu su, kaže to su pokvareni svjedoci, takvi, koji se pojave. Niko ga nije vidio, nego samo jedan ga vidio i trči, a ljudi, znači svakome je postala mogućnost da ga vidi. Jel u redu? Za razliku toga kad ide skupina ljudi pa gledaju, je tako? I oblačno vrijeme, pa se oblaci raziđu, i čovjek ga vidi i samo kaže evo ga lju i oblak se šta? Namakne. Oblaci brzo išli i opet ljudi ne vide. Tu postoji mogućnost da ga čovjek vidi ako je povjedno. Međutim, svi možemo gledati i zna se tačno da se mlađak vidi, ne mora znači čovjek biti posebno na brdu i, i znači može se vidjeti iz, iz ovaj i ono, oni ga mogu vidjeti koji su na nižem i tako dalje. Neće znači prihvat se to svjedočenje. Ibn Arabi el Maliki je spomenuo oko 150 koristi ovoga hadisa. Kad je govorio o njemu, 150 koristi je izvukao šta iz hadisa. Znači, mi ćemo, mi smo spomenuli možda, ne znam, nekih 30-ak, 25-30-ak koristi u našem komentaru. A on je 150 spomenuo. Šta mislite kada bismo išli u detalje koliko bi koristi izvukli iz ovoga hadisa? I ja ovo što sam spomenuo, skratio sam više od pola ne želeći da vas, ha, da vas umaram. Ne želeći da vas umaram. A zaista znači da sam govorio o ome hadisu kako jeste, jer imamo knjigu napisanu na 450 stranica o ome hadisu. Možete misliti koliko sam predanja moglo držati tome, znači da nas glava zabrije, kaže više, molim, te, ima ništa na zemlji drugo osim sebi sežde. Daj nešto drugo. Je tako? No, međutim, uzeli smo samo ono što je najbitnije, iako nas je možda nešto umaralo, a? ali znajte da smo ostavili puno više od onoga što smo spomenuli. Kaže Imam el-Fakihi, u ome hadisu imaju četiri koristi koje su vidne. Ha. Četiri koristi koje su vidne. Kaže, to je da od zaborava nije čist niko. I od prošle put smo govorili o zaboravu. I da li poslanici mogu zaboravljati, ili redu. I razlika između zaborava onome što je dunjalučko, onome što je šerijatsko. E, mišljenja, znači, ovaj, e, griješenja poslanika, šta je dozvoljeno, šta nije, mišljenja šija, mišljenja motezila. Sjećate, o tome smo sve u prošli put govorili. A, dalje, Znači, zaborava prvo nije, nije pošteđen niko, ni poslanik, ni, ni čovjek. Drugo, da sumnja ne pobija objeđenje. Treće, da ako se čovjek izvoji iz džemata i kaže su stvar koja je čudna između ostali ljudi i to niko ne govori da je treba provjeriti, neće se tako prihvati. I četvrto, da je dozvoljeno znači da o, priča o ovome slučaju neće kvariti namaz. No međutim, ovo što je spomenuo Imam Fakir, Rahimahullah ta'ala, vidjeli ste kad smo govorili, smo spomenuli puno više stvari koje su jasne i koje, znači, zaključuju se iz hadisa, više znači od ove četiri koje on, koje on naveo. Ovo je znači ništa o hadisu.